E, naredno pitanje koje je pristiglo do ovog momenta glasi Assalamu alaikum. Kako postupiti u situaciji kada mu jezin uči kamet i dođe sa učenjem u pola i kameta, a imam izgovara početni tekbir. Moram li, mora li imam slijediti ili ću sačekati da mu jezin završi sa i kametom? Znači, e, imam je već učinio iftita tekbir prije nego što je završeni kamet, pa da onda dignem ruke i izgovorim tekbir da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi. A ne smeta da sačekamo, znači i kamet, nakon proučenog i kameta priključimo se namazu. Ako imam presjeca je i kamet i ulazi u namaz, to je od nečega što je znači, navika u nekim mesčidima, znači da imam i nakon, nakon riči kad kamet iz sara, kod kamet iz sara, već ulazi u namaz. Pravilo je da sačeka, znači i kamet, onda uđe u namazu.